Musicado cae cantado tenas la zerbon fresha. En alta agio, ciel conate, la corpai fortoi malcrescas. Ce unu homo pli, ce alia mal pli. Cae ancao la zerbo maliunidzas. Sed, lau brita studagio, iu, quiu dum la curro de sia vivo occupijas pri musico, povas teni sian cerbon sana cae productiva. Tio montrigias ancao ce pli bona memor capablo. Tamen, nura auscultado de musico, laula esploristoi ne suficias. Por teni productivae, sian memor capablon cae cognain funccioin por atingi tion necessas canti mem, cae ancora o pli bone ludi instrumenton. Por sia prilumigo, la esplorista gruppo sub la gvidado de sciencistoi de la Universitato de Exeter utiligis datumoin de pli ol mil plen cresculoi tra quardec iaroi ciui estis partoprenintai en la protecta studo. Protect funccias de deciaroi, cae celas el trovi ciel cerboi maliunigas, cae cial homoi malsanigas je demenzo. La nun electitai partoprenantoi en la studo, cies averagia agio estis sestec ociaroi, estis encetitae prisiae musicae spertoi, cae prisia dum viva sinteno rilate al musico. Helpe de cognai testoi la esploristoi prilumigis, ciù musicetso helpas havi ancau en alta agio productivan zerbon. Tiu cele, ili comparis la cognain datumoin de la partoprenantoi, qui dum la cor de sia vivo iel estis farintai musicon cum tiui qui ne musicis en tutte octec nau procentoi de la test personoi indicis esti ludintai instrumenton kai quartec quar procentoi activis en tio ancora o dum la prilumiga periodo septec unu procentoi estis cantintai en choro, au en bando. Fakte la testoi montris che la ludado de instrumento, cae ci case precipe de piano au clavaro, estis cunligita cun plibonigio de la memor capablo, cae de la capablo solvi complexain tascoin same positive efficis la musicado per lignai au ladai blov instrumentoi. La utilo estas cetio pli granda se la ludado estis daurigata gis alta agio. Ciel la autoroi mem scribas. La raportitae grandezoi de effectoi compare al efico de medicamentoi estas pli malgrandai, sed tamen statistike signifai, kai ancau gravai, se ili estas consideratai el la perspectivo de la logiantara sano. La studo crome donis indico pritio, che ancau cantado estas cunligita cun pli bona zerba sano, cae tiu rilate precipe vide al lingvai capabloi la esploristoi supposas che la utilo estas interalie deductebla el sociae aspectoi, kiel la aparteno al horo au al gruppo. En tutte estis pli grandae la avantagioi por la cerba sano ce la ludado de instrumento, ol ce cantado. Tiu differenzo povus laula studagio esti causita de la variae cognae postuloi ce la ludado de music instrumento, notatio, audado cae comprenado de la tonalezzo, corpa cun ordigado de la ludado. Contraue al cantado. La universitato resumas la resulto in de la studo iene. En tutte ni credas che musico povus esti eblezzo utiligi la ago capablon cae resistivon de la cerbo, la tiel nomatan cognan reservon. Por tio, laula studajo tamen necessas mem musici. La nura auscultado de musico ne shainas havi influon alla cogna sano.